Ekainak hemeretzi gaur ostirala da eta berri hon albistegia duzu, eh? berrio zahar irratiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin erekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi, gura esku dago herri ekimenak iruñeko zezen plaza beteko du. Euskal herriaren erabakitze eskubidearen aldeko herri ekimenak ikande honetan, ekainaren hogeita batean apar herritarrak bilduko ditu, atxaldeko bostetan zezen plazan egingo den eki ekitaldian. Atxaldeko aldi zeza eguneko ekimen zanen, goizean eunen katea eginen da alde zarretik eta kale animazioan nagusi izango da honetan. Iruñean bezalaxe, bai bilbo, donostia eta gaztitzen ere, bateratasunez zeki italiak eginen dira bostardietan guztietan hautesontzi erraldoiak erekiko dira simbolikoki etorkizuna eskuetan hartzeko eskubidea aldarrekatzeko. Aurreko urteko ikanean, milaka eta milaka herritar gitzakatean bildu eta durango iruñeakin lotzea lortu zuen gure eskudagok. Aurten, irin nagusietan herritarren borondateak biltzen dituzten oialekin, haute ondoriotsontzia eraikitzea izanen du helburu. Berriozarren egindako irugarren argazki raliko sariak banatu dira, jada. Atzo, zuzenki banatu ziren argazki raliko sariak. Ainoa Jimenez Bilduma absolutuan, Davis Ramirez lehen proban, Amaia Guñi bigarren enguan, Itziar Martinez irugarrenean, Ricardo Martinez laugarren proban eta Enrique Olite bosgarrenean zurionekoak izan ziren kategoria berezietan irabazleak aldiz, Estefan Deguñi er bildumagatik haizea andona egi aur bildumagatik eta aimar goikoa aur proban irabazle suertatzeagatik zorionak guztioi. guztioi. Aekak aurre matrikulazio kanpaina martxan jarri du. Aekako auzalor euskaltegiak aurre matrikulazio kanpaina berri bat bultzatzen ari da aurrengo urtean euskara ikastearen izena orain eman ez gero hainbat abantaila izanen ditu ikasleak. Matrikularen prazioan euneko bostekoa deskuntua, ordainketa malguagoa, epe bat gituta oiko ordainketa EPI eta azkenik taldeak eratzeko orduan lintasuna izatea matrikula egindako ikasleek edo zein arrazoringatik ikastaro ez egitea erabakiko balute matrikularen euneko euna itzuliko zitzaien beti ere irailak ugeita seia, baino lehen jakinaraziz gero informazio gilagorako iru ubebikoetz.aeka.eu sorri aldea edo bederatzi lau sortzi ogitamar 06 02 telefonoa. musika eskolako urte amaierako kontzertuak. Gaur bertan atxaldeko zazpietan zita berri bat izanen dugu kurtso amaierako kontzertuekin gaur musika taldei dagokieko kontzertua entzunaretuan eskaintzea. eta mabosteko akelarrea. Gaztegunetik antolaturiko akelarrea ekainaren ugeita iruan ospatuko da donibane gauan amarrak erlojuan jota. Urrengo astelenean parte hartzeileek bigarren eta azkeneko entxigu orokorra eginen dute ahatxeteko zazpietan kulturgunean. Nere aldunateri homenaldia. Azken urteotan elkarrekin abesbatzan zuzendari izandako nerea aldunate zendu berriari kontzertu homenaldia egingo diote igande hontan atxaldeko zortziretan entzun aretoan musikarekin konprometitua herriari lotua eta gizarte mugimenduekin arduratua izateagatik merezi du bere musikalagunek prestaturikoa. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio iragarpenak garazi. Zerua odeitzu edo oso odeitzu egongo dela dio gaurko iragarpenak. Ipar osaiko aizea dula. Ibiliko da tarteka bizi batez ere atxaldean temperatura minimoetan aldaketarik ez eta aldiz temperatura maksimoak gutxi jeitsiko dira gaur. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez informazio gilago datozen, orduetan berriozar zari irradiaren sintonian fmko edo orduro interneten eguzkiplaza.neten Música